Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст на мяжы стагоддзяў. Тэма сённяшняй аўтарскай перадачы Сергея Дубаўца, Янка Неслухоўскі лучына. Чарговая перадача да 150-х угодкаў паэта распавядае пра тое, што хавалася за плачам беларускіх песняроў над сваёй старонкай, над беднасцю і цемнатой народа. Для мікрафону аўтар. думаючы пра творчасць яна неслухоўскага лучыны якому сёлета на купалле спаўняецца 150 гадоў раптам разумееш як за апошнія два дзесяцігоддзі змянілася беларусь зусім не тыя кантэксты ранейшыя ацэнкі не задавальняюць іх цяжка зразумець что такое паэт народнік або паэт дэмакрат або пясняр народнай долі у словы якія сёння ў часы посткамунізму і інтэрнэту нічога не значаць можа і сама паэзія неслухоўскага перастала прамаўляць да сучасных душаў і закранаць пачуцці можа гэта сёння ўсяго толькі літаратурны помнік дэкаратыўнае слова спляценне вось жа адказаць на гэтае пытанне я паспрабую у сённяшняй перадачы у першая ідэя перачытаць творы паэта менавіта як жывую паэзію. Гэта значыць адшукаць у іх тыя ноты, якія б гучалі актуальна і цяпер. Найперш гэта тычыцца экзістэнцыйных матываў. Далей пазнавальныя дэталі і вобразы, з якімі неаднойчы сустракаўся сам. Забягаючы наперад заўважыў, што і першае і другое ў вершах неслухоўскага ёсць. Але найперш пачытаем крытыку і ў ёй паміж дэфініцыяў паэта-дэмакрата і паэта-народніка знойдзем адэкватныя для сённяшняга розуму вызначэнні. Першую тлустую рысу пад творчасцю Яна Неслухоўскага падвёў ягоны сучаснік – рэдактар варшаўскай праўды александр свентаховскі радкі з гэтага тэксту прысвечаная смерці паэта яшчэ ў 60-е гады мінулага стагоддзя прывёў у сваёй кнізе адам мальдзіс у менску памёр чалавек якога не ведала шырокая грамадскасць якое гісторыя літаратуры не ўвекавечыла на сваіх старонках а пасля смерці часопісы не прысвяцілі яму нават дробнай нататкі стоячы ў далечыні на ўзмежку ён не быў фаварытам не меў падтрымкі не стаў пестуном якога-небудзь часопіса не здабыў сабе сябру якія напісалі б на кралёг хаця ў сваёй душы ён хаваў і талент і запал ён полюбіў прыроду прытым літоўскую прыроду на яе ўлонні выхаваўся і яе прывабнасцю захапіўся быў ён чалавекам добрым і справядлівым змог у сябе на падтрымліваць агонь духовнага энтузіазму, нягледзячы на фізычныя пакуты. можна дапусціць, што менавіта з гэтых паблажлівых радкоў пачалася традыцыя прыніжэння лучынавага таленту. Пасля неаднойчы мы прачытаем пра недастатковую адоранасць паэта неслухоўскага і заўсёды будзем адчуваць неабгрунтаванасць ацэнак. Урэшце, дзеля чаго тады столькі ўвагі нейкаму нязначнаму эпігону, і чаму тады менавіта лучынавы вершы сталі адпраўным пунктам для літаратуры нашаніўскай пары. Што да невядомасці неслухоўскага шырокай грамадскасцю, дык з варшаўскім аўтарам можна паспрачацца. У папярэдніх перадачах мы ўжо гаварылі, што Янка Лучына, верагодна, быў добра вядомы ў правінцыйным Мску, калі ад імя месцічаў вітаў са сцэны гарадскога тэатру заезджыя трупы. Зрэшты самая постаць гэтага чалавека на мыліцах, які штодня хадзіў на працу ў чыгуначную ўправу, не магла не кідацца ў вочы менчукам. Пра гэтыя фізычныя пакуты і лучынаў паралюш мы таксама згадвалі раней. Утарка ішла пра магчымую сымуляцыю, якая вызваляла паэта ад працы паводле размеркавання на каўказ. Традыцыю прыніжэння творчай значнасці неслухоўскага працягнулі якраз на шаніўцы. У прыватнасці Макссім гарэцкі ў сваёй гісторыі беларускай літаратуры пісаў. У нашай паэзіі неслухоўскі ідзе следам за багушевічам, з которым ён адначасна і пісаў. Уплывы багушевіча ясна відаць на яго творчасці. Аднак паэзія неслухоўска бяднейшая няма ў ёй той выразнасці матываў і таго багацця фарбаў, што ў багушевіча. Слабейшая сацыяльная сведамасць і не зусім выразная сведамасць нацыянальна-беларуская. Быць можа, тут пашкодзіла ахвота ўславіцца ў літаратуры польскай, у которой неслухоўскі аднак не арыгінален і мала відзен. Ён толькі пераказвае там другіх асабліва сыракомлю. У гісторыі нашай літаратуры неслухоўскі вызначаецца мяккасцю паэтычных тонаў і лірычнасцю. У слоўніку яго можна адзначыць некаторыя русізмы, прышчэпленыя мусіць расійскай школаю, як грудь замест грудзі, кружась замест кружачыся, робячы кругі, не даш замест не дасі. Гэта ж разам і пальшчызна і іншае. Максім Гарэцкі ўжо адкрыта піша, што паэзія неслухоўскага бяднейшая за паэзію Багушевіча. Якраз у гарэцкага пачынаюцца тыя незразумелыя сёння вызначэнні, згаворкі, пра якія я пачаў перадачу. Што такое слабейшая сацыяльная сведамасць? І ці можа яна быць крытэрам ацэнкі паэзіі? Зрэшты, як і сведамасць нацыянальная. Відавочна, гарэцкі паддаўся моднай за савецкім часам сацыялігізацыі, якую пазнейшай парою крытыкі назавуць вульгарнай. Даследчыкі найноўшага часу пазбягалі параўнання паэзіі лучыны з творчасцю Багушевіча. Скажам, Уладзімир Мархель папярэднікам неслухоўскага называе толькі сыракомлю. Прадаўжаючы эстэтычныя традыцыі літаратуры Беларусі сярэдзіны 19 стагоддзя, ён аставаўся традыцыйным у польска- і рускамоўных творах і адначасова быў наватарам у вершах, напісаных па-беларуску, дзе ўзаемадзейнічалі рэалістычныя і рамантычныя пачаткі. Духоўным бацькам неслухоўскага са спасылкай на колішніх польскіх рэцэнзентаў называе сыракомлю і Адам Мальдзіс. З польскіх пісьменнікаў 19 стагоддзя найбольшы ідэйна-мастацкі ўплыў на паэзію лучыны аказаў Лазіслаў Сракомля. Той факт, што беларускі паэт у многім следаваў традыцыі вясковага лірніка, адзначалі такія польскія даследчыкі канца 19 і пачатку 20 стагоддзяў, як драгашэўскі, цывінскі, гржаноўскі, свентахоўскі і іншыя. Так Драгашэўскі, рэцэнзуючы зборнік лучыны 1898 году, пісаў, што хаця яго аўтар быў тэхнолягам, яго паэзія мае сельскі настрой, патыхае старасведчыны, як у галіне формы, так і зместу. Крытык тлумачыць гэта тым, што па-першае, Лучына жыў у правінцыйным Менску і па-другое знаходзіўся пад уплывам гавендаў сыракомлі які ў пэўнай ступені з'яўляецца духоўным бацькам паэта. Што да спалучэння рэалістычных і рамантычных пачаткаў, дык тут ёсць пра што задумацца ў нашу эпоху постмадэрнізму. Не так проста ў цяпершчыне вычуць гэтыя самыя рамантычныя пачаткі. Няхай сабе ў вершах, дзе многае тлумачыцца чыстай дэкаратыўнасцю. Але як уявіць сабе гэткі лад думак і настрой душы не ў паэзіі, а ў жыцці. Як уявіць сабе рамантычнага чалавека сёння. Згадваю, што за савецкім часам такіх пытанняў і жаданняў не ўзнікала бо менавіта для савецкага часу быў уласцівы рамантызм. Усё экзістэнцыйнае і неарэалістычнае ў той утопіі ўсеагульнае шчасця было супрацьпаказанае. Прынамсі, усё гэта вытыркалася на агульным тле, з якога прытым ніяк не выпадалі ані рамантызм таго самага сыракомлі, ані нават рамантызм купалы яшчэ 20 гадоў таму гэтыя вершы было цяжка датаваць паводле метаду. Чыстым архаізмам гучалі барочныя і класычныя творы, а вось рамантычныя часцяком былі нібы сёння напісаныя. І вось прайшлі гэтыя гады і рамантызм здаўся, набыў характэрнае гучанне архаікі. Сама сабою пачалася глябальная пераацэнка каштоўнасцяў калі літаратура гэта паралельнае жыццё, дык рамантычная літаратура перастала быць паралельнай менавіта нашаму жыццю, як тое было за савецкім часам. Сучасная энцыкляпедычная характарыстыка ўжо не параўноўвае неслухоўскага з Багушевічам і не піша пра бяднейшую творчасць паэта. Яна карэктна сцвярджае, што ў творах лучыны вытокі беларускай філязофскай лірыкі Але напэўна ж не толькі гэта. Нагадаю, вы на хвалях беларускай свабоды і слухаеце аўтарскую перадачу Сергея Дубаўца вострая брама. Беларускі культурны кантэкст на мяжы стагоддзяў. Сённяшняя тэма Янка Лучына Чарговая перадача да 150-х угодкаў паэта распавядае пра тое, што хавалася за плачам беларускіх песняроў над сваёй старонкай, над беднасцю і цемнатой народу. Працягвае Сергей Дубавец. Звернемся да вершаў, у якіх я абяцаў адшукаць матывы і вобразы, зразумелыя сучаснаму чалавеку і такім чынам спраўдзіць, наколькі творчасць лучыны жывая, ці яна не састарэла. Дзеля чысціні эксперыменту я бяру толькі тыя творы, якія былі напісаныя па-беларуску. Польскамоўныя вершы, перакладзеныя на беларускую нашымі сучаснікамі, ладнейшыя, але вымагаюць многіх агаворак і дапушчэнняў вось твор які мае назву роднай старонцы услухайцеся у гэтыя неадназначныя радкі ты параскінулась лесам балотамі выдмай пясчанай неўраджайнаю маці зямліца і ў малотамі хлеба нам мерку не даш звычайную а сын твой бедную адзед шармягаю злыка пляцёныя лапці абушы едзе драбінамі ці калымагаю конем, што цягне, як бы заснушы. Всё табе бедна, часта заплача, Мужык араты дзеля злой долі, цяжка працуючы, Ён жа адначча з табой расстацца нежджэ ніколі і непрыглядную хату з пажыткамі. І поле скупое выган без пашы, мы апрануўшыся старымі світкамі, любім і цэнем, бо яны нашы. Дасць Бог крывавым потам аратаму, здабрыць пясчану зямліцу здарыцца быць добрасытаму хоць небагатаму а дзеля праздніка чарка нам зварыцца сонца навукі скрозь хмары цёмныя прагляне ясна над нашай нівою і будуць жыць і дзеткі патомныя добрыя долей долей шчаслівую а У гэтым вершы мы сённяшняе паязджанне на вёску знаходзім адэкватнае сваім пачуццям адлюстравання. Колькі сустракаецца на нашым шляху гэтых непрыглядных хатаў з пажыткамі, скупых палёў ды зарослых выганаў без пашы. У лучынавы часы беларуская вёска зазнавала гэткае самае запусценне, як і сёння. Толькі сёння мы тое любім і цэнім, бо яны нашых, паўтараем з радасцю ад таго, што на нашай зямлі сканчаецца панаванне савецкай індустрыялізацыі і буйства прыроды вяртае краю ягонае сапраўднае аблічча. У неслухоўскага ж былі іншыя прычыны выказаць гэткае пачуццё. Любім і цэнім, бо яны нашы. Крыху пазней я вярнуся да гэтага радка, які дасць нам магчымасць, зрабіць вельмі сур'ёзную выснову пра змест усёй беларускай паэзіі на мяжы 19 і 20 стагоддзяў. Пакуль жа адзначу слова, якое лучыць нашыя пачуцці. Цэнім. Гэта наша слова з нашага 21 стагоддзя. Між іншым далей у цытаваным вершы, які ў зборніку вязанка ў 1903 годзе выдалі самыя першыя беларускія нацыяналісты, мы чытаем зусім нечаканую страфу, што вызначыла, магчыма, і ўсю будучыню беларускай справы і ідэі. Сонца навукі скрозь хмары цёмныя, прагляне ясна над нашай ніваю. І будуць жыць і дзеткі патомныя добраю долей долей шчаслівую. Хто б сёння не падпісаўся пад гэтымі радкамі, але я не пра тое. Сонца над нашай ніваю, На той час Ніва – знакавае расейскае слова. Назва пецярбургскага часопіса – частае слова ў паэзіі папулярнага тады Някрасава. Няма сумневу, што менавіта з гэтага лучынавага верша паходзіць назва галоўнай беларускай газеты – «Наша Ніва». Але, вяртаючыся да абяцанай высновы, я і адсюль вазьму толькі адно слова – «Наша». прыклад неслухоўскага лучыны дае зусім нечаканую ў параўнанні з ранейшай крытыкай трактоўку плачу беларускіх паэтаў па роднай старонцы і нараканняў на неўмалот ды нішчыміцу. Пазнейшыя паэты пад уплывам згаданага Некрасава сапраўды станавіліся плакальнікамі над доляй беларускага мужика, паэтамі народнікамі але ў лучыны падставаў для такога сацыяльнага рыдання не было. Ягоны плач мае зусім іншы кантэкст. Тыповы беларускі паэт другой паловы 19 пачатку 20 стагоддзя быў шляхціцам. Ці то лучына, ці то купала. Можна сабе ўявіць атмасферу сем'яў, у якіх яны выхоўваліся, дзе штодня гаварылася пра колішняе багацце скарп і гонар пра тое колькі дзед меў зямлі і сялянаў і маёнткаў пра тое як бацька страціў усё дзедава багацце ў выніку расійскай акупацыі пра тое як брата за антырасійскае паўстанне пад кіраўніцтвам каліноўска саслалі ў сыбір Дык вось іхны плач па роднай старонцы на насамрэч быў плачам па адабранай расейцамі маёмасці. Зусім не сялянскае нараканне на сацыяльную няроўнасць, а менавіта абурэнне беларускай арыстакратыі на зняважаную сваю мову, веру і адабраную зямлю. Янка неслухоўскі лучына, бясспрэчны клясык і галоўны выразнік гэтага настрою. земля и нива наша. Не у філазофскім, не ў абстрактным сэнсе, а паводле дакументаў. Зямля забраная ў нас незаконна і несправядліва. Ужо наступнікі неслухоўскага пачнуць тыражаваць той плач і ў тыражаванні паступова страціцца, згубіцца ягоны праўдзівы кантэкст. Словы пра беднасць ды не ў малот, стануць разумецца і пісацца ў дачыненні да мужика народа менавіта з сацыяльным значэннем. А выгадаваны далёка ад бацькаўшчыны Масім Богданович, не зразумеўшы рэальнага вытоку гэтых нараканняў усклікне кінь вечны плач свой аб старонцы. Маўляў, паглядзі лепш, якая твая старонка прыгожая і ў сапраўднасці багатая. Не запярэчыў бы яму Янка Лучына. Не магу я бачыць сваю бясконца любімую зямлю, прыгожай ды багатай, калі топча чужацкі бот.